بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, sami. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Obraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od onih koji mu druge rani smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا www.kevser-muslims.com طريقنا أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا Rad za islam ima svoje principe, ima svoje temelje. Ulema je prije nas bila i postavlja te temelje. I znalo se ko je govorio, ko je fetve izdavao, ko je izvršno tijelo bio, ko je emir bio, ko je vladar bio. Svako je imao svoju funkciju, imao ulogu i radio tamo gdje je bio zadužen. I da je funkcionisalo. No, Međutim, kada se te stvari obrne, kada se izmene, kola krenu iza strane. كنا والثريا إلا Ljudi osnovne stvari u svojoj vjeri naučili nisu i dođu i pričaju i postrojavaju. Ne može razaznati između sunneta i farza.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 Nije postojala ne institucija, niti pleme, niti pojedinac koji je mogao na bilo koji način ujediniti tadašnja arapska i nearapska plemena koji su bili u dugogodišnjim ratovima zbog običnih zbog običnih sitnica. Potom je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa vjerom hakka i istine, vjerom milosti i upute, pa je objedinio tadašnja plemena u jednu cjelinu Tako da je o jedan od njih bio spreman da svome bratu kao hediju da pola svoga imetka. Što nije zabilježeno Nigdje u istoriji čovječanstva da se je tako nešto dešavalo. Kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم I on je njihova srca spojio da si ti uložio sve što je na zemlji, da njihova srca ujediniš, ti to ne bi mogao učiniti. Ali je to uzvišeni Allah uradio, on je silan i on je mudar. Ovu činjenicu su dobro razumjeli ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallame Jer im je nedostajao taj element u njihovom džahilijetu, element bratstva i zajedništva. Pa kada su ušli u islam, od prvog dana su počeli raditi za islam i bili su borci za din. Pa tako spominje Imam El-Mizzi u svome dijelu Tehzibul Kemal, da je poznati sahabija El-Erbab ibn Sarije, radijallahu anhu, rekao kuntu rubu al islam, bio sam četvrtina islama. Smatrao je sebe, dakle, ovaj ashab četvrtinom islama. I bilež imam Ibnu Huzeyme i Hakim, imam Ahmed od Amra Ibnu Abese da je govorio Ra'ej tuni wa ana rubu al islam. Kaže, vidio sam se četvrtinom islama. I bilježi imam hakim od Ebu Zara radijallahu anhu da je rekao kuntu rubu al islam, bio sam četvrtina islama. I bilježi imam Buharija u svome sahihu od Amira ibn Sada, kaže rekao je moj babo, to jeste Sad ibn Ebi Waqas radijallahu anhu, kaže ra'aytuni wa ana thuluthul islam, vidio sam se kaže trećinom islama. Kod imama Al-Bezara i kod imama Ahmeda u njegovom dijelu Fabailu Sahabe stoji da je ovaj ashab rekao ja sam primio islam i u ti sedam dana niko drugi nije primio, primio islam pa sam sedam dana bio trećina islama. A kod imama Ibnu Đarira u njegovoj povijesti kaže petina islama. Nema sumnje da je predaja koja je kod imama Buharije preča da se prihvati i preča je za rad po njoj. I bileži imam Hakim od Osmana ibn Larkama da je rekao bio sam sedmina Islama. Bio sam sedmina Islama. Kaže Amr ibn Mejmun, kako spomnje ima Mahmed u svome dijelu Fadailu Sahabe, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, inni le ara helake Omar hedme sunusil Islam. Ja vidim da je ubijstvo Omera uništenje trećine Islama. Pogledajte ove riječi ovih ashaba. Ja sam trećina islama, četvrtina, sedmina. Šta mislite kada bi danas muslimani uzeli sebi za obavezu da se smatraju, jedan od njih da se smatra četvrtinom ili desetinom islama? Da li bi islam bio u stanju u kome se nalazi? I da li bi muslimani bili u stanju u kome se nalaze? Koliko bi radnika za islam bilo? Pa su najbolje razumjeli i shvatili kada čovjek uđe u islam ili kada se prihvati islama, kakvu je obavezu prihvatio na svoja leđa. I to su bili heroji islama, koji su bili puni žara i bolje i elana u radu za u radu za Allahu te barake o teala vjeru. Pa su služili islamu od onoga momenta od kako su izgovorili šehadet. Ibn Kesir spominje u svome tefsiru prenoseći od Ibnu Ishaqa u njegovoj povijesti, da je prošao Malik Ibnu Nabr, a on je Amidža Enesa Ibnu Malika, da je prošao pored skupine ashaba kada je bila bitka na Uhudu, kada je šeitan povikao iz sve glasa kutile Muhammed, ubijen je Muhammed, prošao je pored Omara i Talhe ibn Ubejdillaha i drugi ashaba od Muhađara i Ansarija koji su odložili svoje oružje. Pa im kaže, šta vam je? Što ste odložili oružje? kažu ubijen je Rasulullah sallallahu sallam, pa kakva korist od bilo čega, od bilo kakve borbe. Pa kaže, fema tasnaune bil hajati ba'de, a šta ćete vi, kaže, uraditi nakon njega sa, kakve život vrijednosti ima nakon poslanika sallallahu sallam, kumu farmu famutu ala mamate alejhi. Kaže, ustanite i borite se i poginite za ono za što on poginuo. Poginuo. Fekame, فاستقبل القوم فقاتله hatta kutile rahimehullah. Pa je prišao po prištu borbe i borio se dok ga uzvišen je Allah te barak i tala nije uzeo kao šehida. To je znači žrtvovanje na Allahom te barak i tala pitu koga su shvatili ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallame od prvih momenata i od ulazka u islam. Međutim, rad za islam, neće dati svoje prave plodove osim ako bude džematskog karaktera. Osim ako bude vezan za zajednicu. Jer pojedinačni rad, koliko god bio jak i osmišljen i definisan, neće dati plodove koje daje zajednički rad, jer u zajednici ima bereket koji nema u pojedinačnom, u pojedinačnom radu. Stoga nas uzvišen je Allah Tebarak je učin zajednici kroz Kur'an. I uvijek kaže ja e yuhallazina amanu, ovi koji vjerujete. Od početka Kur'ana, ihdina as-sirat. Ihdina as-sirat Uputi nas. Do zadnje sure, kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. Ilahin nas. Uvijek šta? Množina. Pa se obraća ljudima u tome svojstvu, naročito kada su, naročito kada su u pitanju, kada su u pitanju vjernici. Pa kada su ashabi kopali na Hendeku, kada je bila bitka na Hendeku, kada su kopali Hendek, poslanik sa osrame dobio kako je došao kod Buhari i kod muslima od Enesa ibn Malika, kaže, Allahume la ajše ila ajša al-ahira, fagfir lil muhađirine u lansar. Gospodaru moj nema života osim ahiretskog, pa stoga oprosti muhađirima i ansarijama. Pa im se obraćao i dobio im i molio im svima, znači, a, za oprost I to opet kažemo u množini onako kako uzvišen je Allah te barak ta'ala obraća se, obraća se vjernicima u svojoj časnoj knjizi. I odavde vidimo pogrdu razjedinjavanja i cijepanja i razvodnjavanja među muslimanima. I to je jasno došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Abi Asim u svom sunne od Enuhmana Ibn Bešira i bilježi ga također Imam Al-Kuda'i u svome dijelu Musidu Šihab od Ibn Mas'uda da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao El džema'atu rahme wal furqatu azab džema'at i zajednica muslimana su rahmet milost a razjedinjavanje i cijepanje su azab azab zajednica muslimana je rahmet njima i rahmet je drugima A cijepanje zajednice muslimana je azab istoj toj zajednici i također i također drugim ljudima. Uzvišen je Allah te barak je otala nam u Kur'anu spominje jedan vid pokušaja cijepanja muslimanske zajednice. Pa kaže وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ Oni koji su uzeli ili sagradili džamiju da bi njome razdor napravili i da bi nevjerovanje ojačali i da bi muslimane pocijepali. Allazine tahadu mesčiden ziraren mesčid koji šteti, da bi štetu nanijeli. O kufren i da bi time nevjerovanje ojačali o tefriqan bejnel mu'minin i da bi time razdor među muslimanima napravili. Šta je bilo? 12 ljudi u vrijeme poslanika sallallahu se odvojilo i napravili svoju džamiju pored džamije Kuba. Imate džamiju Kuba napravljena i pored nje druga džamija i kaže Allahu poslanice haj dođi da nam klanjaš u toj, u toj džamiji. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve naredio da se ta džamija ruši i nazvao ga Mesdžidu Deva. Džamija štete koja štetu nanosi jer cijepa, jer cijepa društvo muslimana. Istorija islama i istorija općenito se ponavlja. Ljudi misle da u istoriji ima nešto novo, a istorija uvijek ista. Samo je možda za nas nova, ali za druge je bila ista. Neko kada drži ders, to je za vas novo. A za njega je to staro, možda je to naučio prije 5-10 godina. Možda je u najmoj ruk susreo se time kada je pripremao to predavanje. A za vas je to novo. E isto tako se istorijom. Ona se uvijek samo se ponavlja, I ono što se dešavalo u prošlosti, dešava se i danas. Ljudi se odvoje, povuču se negdje u jednoj mahali, u jednoj čarši, imaš dvije, tri, četiri, pet džamija i oni se negdje zavuču u nekakav sokak, jedva se mogu, ni, sa, ni sateliti ih ne može naći, i tu naprave, otvore džamiju radi s ciljem širenja čega? Sunneta i vjere. Ispravo vjero. Hajde vidim. Da vidim. Koga si pozvao I ko ti se odazvao za tri ili pet godina koliko postoji ta džamija? Ko je ušao i ko slijedi to čemu ti pozivaš? Da si ostao možda među ljudima, tri puta bi već je hajd napravio. Govorio bi im, opominjao, družio se sa njima, ne bi bježao. Jer mi znamo da nas Islam uči da trebamo, znači, da se miješamo sa ljudima i da trpimo njihove jezijete, a nikako da se odvajamo i da bježimo i da bježimo od ljudi. Poslanici Allahovi Tebara Ketala, kad su dolazili, kad su bili poslani svojim narodima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan kome? Najvećim mušricima koji su kročili i hodali koji su hodili zemaljskom kuglom. Pa se miješao sa njima. Nije ostavio mjesto da nije došao i da im nije govorio vjeru. Pa je uzamiravan na razne načine. Ibrahim a.s. Poslan ljudima, njegov babo svojom rukom je klesao kipove. Pa se nije odvajao od njih, nego je govorio pa im polomio kipove, pa se sa njima raspravljao, pa im logički pokušavao dokazati, probuti njihove emocije, njihov razum, uspavani, um. Isto tako, Šuaib, Hud, Saleh i drugi poslanici. Nuh, ale islam, kada je otišao, kada mu je naređeno da digne sidro, da napravi lađu i da krene, nakon što mu je objavljeno da niko više od naroda neće vjerovati, pa mu je Allah te vrta naredio šta da ih napusti. Musa a.s. posla najvećem tagutu koji je ikad bio na zemlji boravio, koji je za sebe prizivao božanstvo. Kaže se i spominje se da se ne zna da iko za sebe prizivao božanstvo osim njega. On je jedini koji se izdvojio tim zlom. No međutim, Musa a.s. dolazi i poziva i govori. I Benu, koliko je trpio od Benu Israjeva? fezheben te u rabbu kefe katila inna hahuna ka'idu. Idi ti tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje sjediti. Kalu uzina min qabli en tehtijena u min badi mađiktena. Kaže Musa, mi smo bili u nedećema prije što došao i nakon što došao. Nekakve koriste tebe nema. Kale, asa rabbukum, e juhlike aduakum, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Možda će, kaže gospodar vaš, uništiti vašeg neprijatelja, pa vas kao namjesnike na zemlji učiniti, pa da vidi kako ćete postupati. Šta je Harun a.s. rekao Musa'u? Inni hašitu en tekule farrekte bejne beni Israil. Kaže, ja se bojim da ne kažeš ja, da sam ja potjepao benu Israil. Pa su dolazili svi i trpili i boravili sa svojim narodima i pozivali. Šta je bilo sa Junusom, ali i Salam koji je odbjegao? Pa, pogledajte, pogledajte razlike. Ovi poslanici su bili, družili se sa narodima, govorili, pozivali dok uzvišeni Allah ne naredi, ostavite narod. Biće kažnjen. Kao što je bilo naređeno, a za Nuh a.s. i za Lut a.s. Ostavi narod, idi, po naredbi ide. Lut a.s. je sam otišao. Oprostite, Yunus islam je sam otišao. وإن يونس لمن المرسلين إذ بقى إلى الفلك fa kana min al المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون يونس je poslanik kada je iz Ebeqa ili Fulk ili Mešu, kada je odbjegao na prepunu lađu, lađu koja je bila već puna. Ebeka u arapskom kaže se abdun abik, to je rob koji odbjegne od svoga vladara. Rob. Takvom se ne prima namaz nikako, dok se ne vrati. To je jedan od ljudi kome je namaz ne prelazi preko njegovih ključnih kostiju, dok se ne vrati svome. Abdun abikun an mevalihi hata jerđija, kako kaže poslanik sa osadim u hadisu. Ovdje kaže wa inna Yunus la min al-mursalin id abqa ila al-fulk al-mashhun. Kada je odbjegao na lađu koja je bila puna. Došao je na lađu, ostavio svoj narod i došao na lađu i ukrcao se kada je lađa krenula, počela je da to ne pola. Ne može izdržati, neko ima viška. Pa su kazali moramo baciti kocku da vidimo ko će napolje. Ko će umore? Pa su bacali tri puta, svaki put, kad je prvi put na Junusa, kaže, ne može poslanik, idemo drugi put tri puta, vidio je onda da je to zbog njega. Pa je došao da skoči u more, kada je htio da skoči, riba otvorila usta, da skoči u usta. On prođe s druge strane, ona s druge strane opet otvorila usta. On s treće strane opet ista stvar. Pa je shvatio da je to odredba od Allaha zaođela da je tako, pa je skočio u utrobu ribe, kako se navodi u tefsirima. I kaže se da je ostao od ujutro do naveće po jednom mišljenju, I da je tu Allah pao na seždu. Utro bi ribe. I kaže, gospodar moj, pao sam ti na seždu gdje te niko nikada na seždu pao nije. Pa su čule ribe i taj živi svijet koji je u moru, čuo je njegov vapaj, pa se požale Allahu te barak vela, pa kaže, to je moj rob Junus ali sam. Pa ga je, pa kaže uzvišeni, a nakon toga, da nije bio od onih koji su bili minel musebihin, lebi se fi batnihi ila jeumi ubasun. Feleula ennehu kane minal musebbihin. Da nije bio od onih koji su Allaha puno slavili i hvalili, ostao bi utrobi ribe do, do onoga dana dok ljude bili proživljeni. Zato što je šta? Otišao iz svoga naroda. Če vidimo jasno da je dužnost kako poslanika i tako i onih koji pozivaju Allahoj vjeri, da se druže sa ljudima, da se miješaju sa ljudima i da trpe njihove zijete i da ih pozivaju. I to je bila zadaća svih poslanika I nigdje nije pohvaljeno, nigdje nije pohvaljeno bježanje tih ljudi, osim Allahu dragi, pred kraj svijeta kada nastupe fitnet i neredi, o kojima ćemo inša Allah posebno govoriti, gdje je propisano, ili šerijetski je legitimno da se čovjek izdvoji i da pobjegne od, od ljudi bojeći se za svoju vjeru. Bileži imam Elale Kjaji u svom dijelu šerhu u sudeli Atikad od Ibnu Omara. Ovaj hadis imam Šaukjani smatra dobrim, no međutim mnogi su mu prigovorili da je poslanik s.a.v. rekao men šedze, šedze ila nar. Onaj ko bude izniman, bit će izniman u vatri. Misli se, kako kaže imam El Mubarek Puri u svom delu Tuhfetu Lahvedi u komentaru ovoga hadisa, kaže ko se izdvoji od džemata muslimana, ko bude štrčio od džemata muslimana sa svojom akidom, kako kaže El Mubarek Puri, ili sa svojim riječima, ili sa svojim dijelom, takav će biti, takav će biti isto, kažem, vatrom džehennemskom i bit će tako izdvojen mimo muslimana i bit će, i bit će u vatri. Pa ljudi ponekad kada vide pesad koji vlada i nered, ne mogu se strpiti, ne mogu obuzati svoje emocije i onda žele da požure rezultate. To isto su radila sahabi poslanika sa Kada se čaša prepunila, kaže Allah poslaniče, zar nam nećeš dobiti za naše stanje, pa se razljutio Allahu poslanik sa osnovim i pocrvenio, kaže, tako mi Allaha, Allah će upotpuniti ovu vjeru, tako da će čovjek putovati od, od Sana'a do Hadrameuta i neće se bojati ničega osim Allaha i bojat će se samo vuka za svoje stado. Walakinnakum te sta'đilun, ali vi ste ljudi koji požurujete. Vi hoćete na silu da požurite rezultate i da se situacija preko noći promijeni što nije realno i što nije i što nije moguće. Tvoj brat musliman učinio nekakav pristup, učinio nekakvo ružno djelo. Šta je obaveza tebe kao muslimana prema tome muslimanu? Kako ćeš postupiti? Tvoja je obaveza da prezireš i da mrziš djelo koje je učinio a ne da mrziš njega kao musliman. Dokazi za to su brojni. Jedan od tih dokaza jeste hadis koga bliži Buharija i drugi, da je u vreme poslanika sallallahu alaihi sallam je bio čovjek koji se zvao Abdullah. Nadimak mu je bio Himar. Himar, znači magarac. Ashab časni, koji je puno šalio se sa poslanikom sallallahu alaihi sallam i nasmijavao ga. A volio je konzumirati alkohol. Pa je to učinio jedan put, pa dva put, Pa su ga jedne prilike doveli da ga bićuju. Pa je jedan od prisutnijih kazao Allahu melan, kaže gospodar moj prokuni ga. Pazite, čovjek pije alkohol i kaže jedan od prisutnijih Allahu prokuni ga. Šta kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam? Kaže u predaji koju obilježi imam Buharija u svome sahihu, u drugoj verzi ovoga hadisa kaže La tekunu aune šeitani ala ehikum Nemojte, kaže, biti pomagači šeitanu protiv vašeg brata muslimana. Ala ahikum, protiv vašeg brata muslimana. A u predaji koju bineži ima Nebu Davud, kaže, kulu Allahu magfir lehu varham, recite Allahu oprosti mu i smiluj mu se. A u predaji kod imama Ahmeda kaže, kulu rahimek Allah, Allah ti se smilo, obratite se njemu direktno. A čovjek pio konzumira alkohol. Veliki grije činio. No međutim, nije poslanik sa osam dozvolio da se mrzi on, nego da se prezire njegovo dijelo, a da se, ne zbog toga da se, a, nikako da se zbog toga proklenje, da se zbog toga proklenje, je li musliman. Imam Buharija bilježi u svome sahihu, da je poslanik sallallahu sallam je pozvao, ili jednoga dana, poslao vojsku. I odredio, odredio im kao zapovjednika Halida ibn Walida, radijallahu ta'ala anhu. Pa su došli do jednog plemena koje se zvalo Benu Džezime. Pa je pozvao Halidu Islam i rekao im recite Eslemna, Eslemna. Eslemna znači primili smo Islam. A oni nisu znali kazati Eslemna, pa su vikali Sabe'na, Sabe'na. A Sabe'na isto znači primili smo Islam. Znači promijenili smo vjeru. Iz vjere u vjeru znači i izražavaju time da žele ući u Islam. No međutim Halid to nije znao. Pa je počeo ubijeti neke od njih, a neke od njih zarobljavati. Pa je svakom od ashaba dao po zarobljenika. Ovu predaju bliži vam Buhari o svome sahiju. Pa kada su krenuli, nazad, kad su bili na pola puta, naredio je Halid ibn Walid svakom čovjeku koji ima zarobljenika da ga ubije. Pa je rekao Ibn Omar, a bio prisutni, on prenosio ovaj hadis, kaže, tako mi je Allaha, niko od nas, od moga plemena, neće ubiti svoga zarobljenika dok ne dođemo do poslanika, sallallahu alaihi wa Pa su došli do Allahovog vjerovjesnika, ali i salatu wasalam, pa mu kazali šta je bilo, pa je digao ruke. Digao ruke i kaže, Allahumme inni ebrau ilajke mimma sanea Khalid. Allahumme inni ebrau ilajke mimma sanea Khalid. Kaže, Allahu dragi, ovo je ponovio dva puta, kaže, Allahu dragi, ja se odričem onoga, pred tobom onoga što je uradio Halid. Nemam ništa s onim što je Halid uradio. Odričujem se Halidovog djela. Je li rekao odričujem se Halida ili onoga što je Halid uradio? Mimma sana Halid, ono što je Halid uradio. A nije rekao ja se odričujem Halida. Halid čovjek musliman. Ići hadio, pogriješio, napravio veliku grešku, kobnu grešku, no međutim, on nije time izišao iz okvira Islama, nego je dalje ostao časni asab, nego je samo je pogriješio u svome šta? Ići pa kaže Allahume inni ebrau i rejke mimma sana, mimma sana Halidu. Bilježi ima muslim u svome sahihu od Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao La tedhulu džennete hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tehabu evo la jedullukum ala šein i da fealtumuhu tehabibtum tepšu selame bejnekom. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vam ukažem na ono ako ga budete činili? Voljet ćete se, kažu Hoćemo Allahom poslaniče kaže Efšu selame bejnekum či širite selam među vam. Širite selam među vam. Neće, znači, biti pravog vjerovanja dok ne bude bilo selama među muslimanima. A taj selam je uzrok ljubavi. Pa čovjek kome nazoveš selam, a on neće da ti uzvrati selam, imaš puno pravo da se plašiš. Jer neodvraćanje selama u šarijatu znači da ti čovjek ne daje sigurnost. Kad se kaže wa alaikumu salam, wa rahmetullahi wa barakatuh, znači siguran si kod mene i moj život je zaštita tebi, ako bude trebalo ja svoj život ovaj žrtvujem zbog tebe. To je značenje selama. Mir potpuni imaš kod mene i zaštitu. Kad neće da ti odgovorim selam, odmah gledaj i povuci se. To je kod Arapa bilo poznato. Kad ti neko donese hranu i kaže jedi, stavi ispred tebe hranu i kaže, odmahne se i kaže, jedi. Za se čovjek ne plaši, šta je u toj hrani? Zato je bilo od kerema ili od gostoprimstva iskrenog jeste kada postaviš hranu da prvi kao domaćin počneš jesti, da čovjek smiri da Allahu alem šta je u toj hrani. Pa kada čovjek neće da ti odpozdravi selam, ne daje te emanet. Ne daje ti sigurnost kod sebe. Bio svjestan toga ili, ili ne bio. Da čovjek dođe kafir i da sjedne ispred tebe i da kaže ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammeden abduhu wa rasul. Odma ga kada zavoliš, primio čovjek išla, islam i ušao šta? U vjeru. Odma ga voliš. Pa dobro. Tvoj brat musliman već 10, 15 godina izgovara te riječi. Možda od rođenja, od mali nogu izgovara te riječi i nikada nije uradio nešto što se kosi sa tim riječima. U smislu da ih negira. Pa ovoga zavoliš, a protiv ovoga radiš. Kakva je to logika? i kakvi su to kriteriji i parametri po kojima ljudi, po kojima ljudi sude. Uzvišen je Allah te barak je ta'ala voli džemat u svemu. Voli džemat u svemu. Čak kada su u pitanju i upotpunjavanje nekakvi lični šehveta i prohtjeva i tu uzvišen je Allah te barak ta'ala voli džemat kao na primjer kada se jede. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i imam Ibn Mađer, Ibn Hibban, da su jednoga dana ashabi se pozvali poslaniku sallallahu alaihi vseleme da nemaju bereketa u hrani. Pa im kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme te ala ta'amikum au te tefarrakun. Da li jedete skupa ili se razjedinite? Pa kažu, bel na tefarrak. Kažu, razjedinimo se, naravno, što ćemo skupa jesti? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme ičtemi'u ala ta'amikum u izkru Allah i ubarek lekum fih kaže okupite se oko hrane i spomenite Allahov ime, Allah će dati bereket u toj hrani. Bileže Buhari i Muslim od Ebu Hureyre da je poslanik s.a.v. rekao hrana dvojice vrijedi za trojicu, a trojice za četvericu. A kod muslima u sahihu od džabira kaže hrana dvojice vrijedi za četvericu, a hrana četverice vrijedi za osmericu. A kod Ebu Jale ponovo od džabira stoji da je poslanik s.a.v. rekao ehabbu ta'ami in Allah ma kesuret alejhil ejdi. Najdraža Allahu hrana je ona koju uzima puno ruku. Znači što više ljudi, veći bereket. Pa ako uzvišen je Allah te barake od tala voli džemat, kada jedemo i kada pijemo, kada se naslađujemo njegovim blagodatima, kako da ne voli taj isti džemat kada je u pitanju rad za islam i kada je u pitanju rad za njegovu te barake o teala vjeru. Stoga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam firmizi od Ibnu Abbas i Ibnu Omara kaže jedu Allahi ala džemaa Allahova ruka je nad džematom njegova ruka je nad džematom a kaže u hadisu koga bilježi Ibnu Hibban o šeipanu ma men faraka al džemaa a šeitan je sa onim koji tijepa džemat Allah je sa onima koji rade džematski koji su džemat a šeitan je uz one koji cijepaju, koji cijepaju džemat. Tako kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I došlo je kod imama El Bezara i kod Dejlenija sa slabim lance prenosilaca da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao šeitan kada vidi jednog čovjeka odmaga gleda kao žrtvu. Kada vidi dvojicu, gleda ih kao dvije žrtve. Kada vidi trojicu, okrene se. I to je, došla je potvrda toga u hadisu kod Hakima koji je vjerodostojan da je poslanik sa vasem rekao jedan čovjek na putu je šeitan, a dvojica su dva šeitana, a trojica su skupina ili družina. Pa su dvojica dva šeitana, a trojica su družina. Pa je to potvrda prethodno, je li spomenutom hadisu ili smislu njegovog značenja, ovo se svakako odnosi kada čovjek putuje sam, a može putovati sa, može putovati, ima mogućnost da putuje sa društvom. Kada se spominje džemat, kada se spominje džemat, U ovim hadisima misli se na džemat muslimana gdje ima halifa i vladar. To je tačno. No međutim, kada nema halife i kada nema namjesnika, onda je dužnost muslimana da se organizuju u grupe i u skupine koje će raditi za Allahovu vjeru i koje će se međusobno podpomagati na dobročinstvo i bogobojaznosti, a ne smiju se isto tako cijepati. Pa kako nije dozvoljeno da pocijepaš džemat u kome je halifa, tako nije dozvoljeno da pocijepaš džemat u kome nema halife, a koji se bore za interese muslimana i koji se bore za interese islama. Isti je propis. Nema nikakve razlike, jer jedno i drugo šteti, šteti Allahovoj te barake, te barake o teala vjeri. Imam Ibn Šejbe bilježi u svome Musamnefu od Ali je radi Allahanu da je rekao Buni al islamu ala thalati esafi. Islam se gradi na tri stuba. Ovo esafi misli se kao tri kamena. Kada čovjek iziđe negdje na put, pa ponese sa sobom jednu veliku posudu i hoće da sebi pravi jelo, da kuha jelo. Pa stavi tri kamena i ispod toga je vatra. Koliko god da voda ključala, neće šta? Prevrnuti posudu izvadi jedan od ta dva, nikako namisliti ne možeš. Uvijek će posuda da se pre... E tako, kaže, islam se gradi na ta tri kamena. To su el iman, os salah, ol džemah. Iman, vjerovanje, namaz i džemah. Tela tukbelu salatun illa bi iman. Neće biti primjen namaz osim sa imanom. Uomen amene, salla. Ako bude vjerovao, klanjaće. Uomen salla džame'a, ako bude klanjao, taj će biti sa braćom muslimanima u džematu. Omen faraka al džemate, kajde šibrin, faqad khala rabaka del islami anunukihi. Ako pocijepa, ako podere džemat muslimana, koliko je jedan pedal, takav je skinuo ogrlicu islama sa svoga vrata. I koliko je danas ljudi, nažalost, koji rade svjesno i nesvjesno protiv džemata muslimana. I onako muslimani jedni, potlačeni, obespravljeni, njihova riječ bila ili ne bila, nikakve težine nema i još se onda nađu skupine koje gledaju da pocijepaju ono malo što ima, tako da nema ništa. Pa nesvjesno, nesvjesno rade i služe onima koji mrze islam. Ljudi osnovne stvari u svojoj vjeri naučile nisu i dođu i pričaju i postrojavaju daje i ulemu i govore i osuđuju i kritikuju i a osnovne stvari u svojoj vjeri nisu poučili. Ne može razaznati između sunneta i farza. Ne može razlikovati između mekruha i harama, između malog i velikog grijeha, ali može postrojavati tamo i govoriti čije su riječi širk, a čije riječi nisu širk. Da li te riječi izvode iz islama ili te riječi ne izvode iz islama. Kao što je došlo u nekim rivajetima, čovjek došao kod pastira i traži od njega da mu izabere najbolje janje. Pa zna pastir kakav je on težak, kaže, hajde ti, brate, sam se izaberi. Jer ja znam što god da ti izaberem, ti to nećeš prihvatiti. Pa je ušao u tor, gleda, okreće se lijevo, desno, kaže, evo ovu gaću. I uhvati psa, ovčara. On ne može razlikovati između psa i, i, i, i ovce. No, međutim, on ima svoju viziju, on ima svoje poglede, on može govoriti, on može blatiti, on može, on može, on može, a kada ga staviš na vagu, vidjet ćete da je težak koliko, koliko pera. No međutim, danas ima jedno veće zlo od ovoga, nažalost, u koje su upale neke daje. A to je da se raspravljaju sa neznalicama. Ne znam zbog čega, upali su u to, to je greška. Raspravljaju se sa neznalicama. Mjesto neznalice je pod nogama, ispod stopala dok ne nauči. Kad naučiš, dođi pa pričaj. U protivnom si pod stopalima i nemaš pravo da pričaš. Možeš pitati i dobiti odgovor i raditi. Ali da dođeš i da raspravljaš i da ti ljude postrojavaš, osnovne stvari ne znaš, to ne može ni u kojoj nauci, pa ne može ni u šarijetu Allahom te barake o teala, ne ide, to su nakaradni kriteriji. Rad za islam ima svoje principe, ima svoje temelje. Ulema je prije nas bila i postavila te temelje i znalo se ko je govorio, ko je fetve izdavao, ko je izvršno tijelo bio, ko je emir bio, ko je vladar bio, svako je imao svoju funkciju, imao ulogu i radio tamo gdje je bio zadužen. I taj je funkcionisalo. No, međutim, kada se te stvari obrnu i kada se izmjene, kola krenu ize stranu. Stoga muslimani, draga moja braća i cijeljene sestre, moraju danas shvatiti u kakvoj se situaciji nalaze. Da je ovo vrijeme oz, ozbiljnog rada biti ili ne biti. I nije vrijeme igre i šale. Ako neko tamo napravi za brda grešku, doće drugi popraviti. Možda nikada tu grešku drugi neće popraviti. Nego da svako radi ono što može i ono za, za, za što je strušen i sigurno da nakon toga može se očekivati poboljšanje stanja muslimana. No međutim, kada se ovi kriteriji pobrkaju, onda dolazi i biva ono što danas vidimo i Allah zna šta ćemo u budućnosti, u budućnosti gledati. Molim Allaha te barake o teala da ujedini srca muslimana i da ojača džemat muslimana i da popravi naša djela i naša stanja i stanje naših porodica i da nam učini od naših djela najboljim zadnja od njih i da nas spoji u džanetu sa našim poslanikom sallallahu alaihi wasallam iskrenim dobrim i šehidima a divni su, a divni su oni društvo Allahu Teala alem wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi wa sallam فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم ملكنا وكنا ولد ثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنه ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنه ستعلو وتعلو وللدين حمانا قرآننا جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين, جزاء المؤمنين وحي السماء ليهدي الحائرين